Lumba Est-ce que vous vous touchez Oui, mon père. Souvent Oui, mon père. Combien de fois par jour, ma fille Sumata aldiz ez dutuken gizahuntako galtuak konfesionalaen ülhünpe hartan. Oanoe pentsatzen hainiz nula zote desioa arrotze zien elizgizonek masturbazioaz berri zakiten. Bena esta hau gaurko kuntia. masturbazioaren debekia behinkoz ezpeita elizatik jiten, agian pentsahal genezaken bezala. Masturbazioaren debekia hamazortzi mentian agertzen da. Puntu hartako biologistak dia tabuhunen uturi edo sortzale. Afea hasten da herberetan. Mila seiehun eta hiutan hoita hamazazpian, levanok naturalistak spermatozoidak edieiten dutu. Be mikroskopaekin, milaka xixai ikusten dutu bazter eta zotukatzen. Levenok behelogikan pentsatzen du xixai bakotsa, geoago sortuko den gentia dela. Be ustezko jakintzahunen berme, spermatozoideen debaldetan galtzeko arriskiaen unguian teoria bat erditzen du. la perte de ce sperme, ce serait une sorte de génocide, c'est-à-dire une possible disparition de l'espèce humaine. Mente baten buian, hain nusu e alkarri bizkarra eman dien laiko sale eta fedezalek bat egiten die, filosofo, zientzialai, mediku eta apezak ben indarrak ustartuko dutie perche persegitzeko. Hartako debeku edo tabu batez jauntzi beharda da itxuskeia berri hoi. nula egin Eh bien c'est très simple, il n'y a qu'à l'appeler du de quelque chose qui était interdit dans la Bible, c'est-à-dire l'onanisme. Onan de kuai, anaia hil seion. Egun batez, hilaen emaztiaekin amodioaen egiten aizela eta, etzialakos nahi behazia anai senaren emaztian alutik isui, kampuan hysten zen. Jinkua, omen, kesu gorian zen eta onan hau eho. Beraz, mito bat desbideatuik izan da masturbazioaen laik eta eliz bekatu bilakatzeko. den. Pour la première fois, l'individu lui-même apparaît comme un risque sexuel pour lui-même. Mehatxu basatzen dia orduko beitan. La condamnation de la masturbation au XVIIIe siècle serait moins d'origine religieuse que philosophique. Elle serait même l'œuvre des philosophes des Lumières, les inventeurs de la liberté. Rousseau est à Voltaire Beresikiago. Ben hausnarketetan adibidez Rousseau idazle filosofiak bitxiki dio masturbazioa eta idaztia lanjuz diela imaginazioa garatzen beitie. Hots, Rousseau entzat, tout ce qui développe l'imaginaire en l'homme est dangereux. À ce titre-là, il empêche le sujet d'avoir un rapport immédiat au monde. Gentiak behardu bihuinak lurian pausatuik egon eta ez behindarrak fantasma elikatzen jabili, baizik eta ekoizpen industrialaen edo industriak behardutukien proletarioen sortzeko xerbutsian, kapitalismoaren zerbutsian. Les corps, en fait, c'est un système autonome de production d'énergie qui doit être utilisé soit pour le travail, donc dans la production industrielle, soit pour la reproduction sexuelle. Himetsugeren mentian Ikaragariko delirak sortuko dia zientzialaien baitan. Prefosta, emaztia da bekatoros handiena, eta dena baliale zake bekatu horren gozatzeko adibidez josteko bekanika. La machine à coudre peut avoir des dangers. car le mouvement de va-et-vient de la pédale ébranle la partie inférieure du corps. Les grandes lèvres frottent sur les petites, et la chaleur qui en résulte provoque fréquemment l'onanisme. De l'encre oxion besala, emastia, beteida et esda ideia E soit en se penchant en avant sur le pommeau de la selle, de façon à ce que la vulve vienne à frictionner sur ce pommeau, soit en serrant les cuisses pour actionner l'une contre l'autre les grandes lèvres et transmettre ainsi le mouvement aux petites lèvres et au clitoris. Delirio hortan, masturbazioa eitarsuntzat hartzen da. C'est l'époque où on commence à théoriser la femme comme un être hystérique. Eta sendatzeko teknikake agertzen dira. Le docteur Jules Guérin guérit des jeunes filles affectées du vice de l'onanisme en brûlant le clitoris au fer rouge. Urtiak jun eta eskerak hogei geren mente hatxarri hartan Freud agertzen dela. eta masturbazioai beste ikuspegi bat ekarten deiola. Se jouir de son corps comme d'un organe de plaisir. Frodeik landa mila bedeatzuehun eta hiutan hoita hamarkada eguki behar izan nena masturbazioa bekatuik gabeko plazer bezala bizitzeko. Eta hoi, estatu batuetako feministei esker. Kronikahunen hunen mesu subliminala hunanun zuin den, nurbearen korpitzak eskentzen ahaldutian plazer uturi gusien alde, branle bat de combat. Lumba da